Thank you. Thank you. Thank you na. Good boy. Like it. Yan. Nung kanilang panahon, yung time na yon, yung sabihin mo lang yung Lord's Prayer sa yung language ay isa ng, kumbaga, Ah, sa malalim na Tagalog, pamumusong or blasphemy doon sa isang religious establishment ang panahon na yon. At ano yon? Ang nangingibaw, nangingibabaw na religion nung time na yon, bibigyan ko kayo ng distinction guys ha? Tawagin natin siyang RCC. Ulan nyo? Roman Catholic Church. Okay? Now, tayo, tayo dito, we are also a Catholic Church. Okay? We are Catholic Church. Pag sinabing Catholic kasi, universal. Tapos, pumupuntirya doon sa biblical aspect o nature nito na spiritual kapag tayo ay, kumbaga, merong something na disagreement doon sa nagsasabing sa ay Catholic Church, ang ating disagreement ay yung sa kanilang pagiging Roman, hindi sa kanilang pagiging Catholic. Okay? Next time, ipapaliwanag ko pa yan ng higit. Pero ang ating disagreement ay dito sa R, sa Roman, not sa Catholic, hindi rin sa third na church. Okay? Eto. Kasi nung time na yun, etong RCC, ipinagbawal na yung Bible mapasakamay ng karaniwang tao. Kasi ang may karapatan lamang na magbasa ng Bible ay yung mga elite, yung mga aral, yung nasa kumbaga tugatog ng religious world, pari, scholar, monk, gano'n. Okay? Next. And so yan nga, yun no. Tanging ang mga religious leaders lamang gaya ng pari ang may karapatan na magbasa at magpaliwanag ng Biblia. Tapos, yung language ng Bible, yung official language kumbaga ng Bible sa time na yon ay sa wikang Latin. That's why si Kuya Franz ninyo medyo uh, naggagawa-gawa ng Latin kasi bilang theologians kahit paano dapat meron kang alam sa wikang Latin para maunawaan mo yung naganap ng mga theological formula sa kasaysayan. Ganon. Anyway, that's why yan. Sola Scriptura, Sola Gratia, yung mga terms na yan, mga wikang Latin yan. Naging Latin na shout yan ng ating mga reformers laban sa theological formula o paniniwala ng RCC. Anyway, yun. So, ipinagbabawal basahin nung time ni Wycliffe yung Bible. Kasi ang kanilang basic premise, hindi yan mauunawaan ng karaniwang tao. Ang Bible ay kumbaga ibinigay ng Diyos para lamang sa mga elite. Yung may kakayahang maunawaan ito. Yung kanyang, let's say, kinasihan o tinawag na maunawaan ito. So, walang kakayahan ng karaniwang tao na, na maunawaan yung kanyang binabasa sa Bible delikado. Kung sakaling merong kopya na tumalsik sa masa, hindi pa rin ito mababasa ng karaniwang tao. Bakit? Kasi nga, nasusulat sa wikang Latin. Okay? Wikang Latin. Parang sa atin dito sa Pilipinas. Kayo, meron kayong no limit angere. Pero minsan iniisip ninyo na yung no limit angere ay sinulat ni Rizal sa wikang Pilipino. Pero hindi. Hindi niya yan sinulat para sa mga karaniwang tao. Sinulat niya yan sa lingwahe ng mga Espanyol o anong kumbaga ng mga dalugguro ng kanyang panahon kasi gusto siya, sila yung gusto niyang kausapin nung time na yon. Okay? Anyway, yung Bible nung time na yon wala sa wikang Tagalog. Kaya kahit na tumalsik yan sa kalsada, tapos buksan mo, hindi mo mababasa, hindi, I mean, hindi mo maunawaan kasi nasa wikang Latin. Okay? Pero yun, itong si Wycliffe, next time ko sa anto, tatalakayin, siya ay nag-translate ng Bible into English. Grabe, first time in history. Next, eto pa, yung religious atmosphere ng kanyang panahon. Ito na nga, yung pagsasali ng Biblia tungo sa wika ng mga tao nung time na yon ay isang krimen. Actually, may isang reformista, burn at the Stake, yung kaninang napapanood ninyo na hinuhukay yung mga buto o yung sa basta yung basta yung buto yun. Mga buto yun ni John Wycliffe. Siya ay dapat parusahan ng kamatayan, na burn at the stake, kasi yun yung capital punishment na inilagay ng Roman Catholic Church sa mga tinatawag nilang heretic o mga bulaang guro na kanilang dinideklara ayon sa kanilang doktrina. Okay? Pero, sa awa ng Diyos, hindi nila nahuli si John Wycliffe. Napalayo ng lugar. Napunta sa isang lugar na kung saan protektado siya kahit papano ng government. Ganon. Pero yun, ang burn at the stake ay napakasakit na kamatayan. Kasi hindi ka agad mamamatay sabi ng mga dalubhasa, eksperto sa ano, ganong uri ng punishment, kasi usually ang burn at the stake, nilikha, meron tinatawag yan, nakalimutan ko ang term. Eh, tol, ano nga yan sa YouTube ko natandaan mo? Inquisition yan, Inquisition. Type nyo yan sa YouTube. Pag nag-type kayo sa YouTube ng word na Inquisition, tama bang spelling ko? Pinakagaling sa spelling, Inquisition. agad-agad lalabas dyan ng Roman Catholic Church. At kung di ako nagkakamali sa history ko, I think SJ yata or Society of Jesus o ni, ni, ano, ni Loyola, something. Nagpasimula niyan. Anyway, kapag type kayo ng word na Inquisition sa YouTube, usually related yan ng Roman Catholic Church. Kasi yan yung pagpaparusa ng Roman Catholic Church sa mga protestante, pinersecute kasi pinipreach na nila yung Bible sa karaniwang tao. Madugo ang kasaysayan sa pagitan ng RCC at ng PC o ng Protestant Church. Hindi lang alam ng maraming born again at doktrina yung isang dahilan. Okay? Next. Pero yun nga, uh, footnote ko lang, merong isang nasa, nasampulan sila sa ng Burn at the Stake. Grabe, ang pangalan ay William Tyndale. Uh, siguro just book, uh, ah, Google or YouTube nyo lang to. Isa rin itong paborito ko na, na scholar noong unang panahon. New Testament scholar, napakahusay sa Greek. Grabe si William Tyndale. Pero nasa, kasi trinidor siya guys ng kanyang kaibigan. Matagal niyang kasama sa ministry, bigla siyang parang Jesus Christ nangyari guys. Hinuda si William Tyndale. Nung pinunta siya sa isang college, just to make the story short, may nakaabang na pala doon na parang pulis ng mga RCC and then doon, bigla siyang hinila. And then dinala doon sa Kay Henry, King Henry yun eh, something. Basta doon. And then, Bernard at the stake. Sinunog siya hanggang kamatayan niya. Pero itong si John Wycliffe, hindi nila nasampulan. That's why, 43 years, guys, 43 years after ng kanyang kamatayan, hindi ko alam masyado ang detalye, pero pwede si circle nyo dito, no? 23 years after ng kanyang kamatayan, nung nagkaroon ng pagkakataon yung RCC na makapunta doon sa lugar ng kanyang pinaglibingan, ipinahukay yung kanyang mga labi. At pagkatapos ipahukay, galit na galit talaga sila eh. Dahil sa turo ni Wycliffe. Pagkatapos ipahukay yung mga buto, yung napapanood ninyo kanina, sinunog nila yun para man lang, ah, sinunog pa rin namin to. Kasi heretic ito, ganon. Sabi ng RCC. Pagkatapos sunugin, ipinaanod sa ilog. significant nun, pero wala akong time to explain. Pero yun, 43 years pagkatapos ng kanyang kamatayan, yung mga officials ng RCC, pinahukay yung kanyang ano, labik at sinunog yung kanyang buto. Kasi galit na galit yung Roman Catholic Church sa mga protestante o born again nung time na yon. Now, bakit galit? Tingnan natin. May tatlong tangilan kahit papaano si John Wycliffe sa kanyang mga libro. Meron kasi siyang ginawang pakikipaglaban sa Roman Catholic Church. Sige ito, next slide. So ito, yan, paano kinumpronta at hinarap ni Wycliffe yung RCC nung kanyang panahon? Ito yung sagot. Sige to, click. Ayan. Sa pamagitan ng prinsipyong the pen is mightier than the sword. Ideological battle. Nagsulat siya ng mga libro laban sa doktrina nito. Okay? Ano yon? Well, maraming bagay, pero tatlong. Tatlong bagay. Next slide to. Meron siyang sinulat na libro na ang pamagat ay On Divine Communion. Tinuligsa niya rito yung concept ng papal authority. Now, eto guys, yung ibig nating sabihin dito na art. Ito yung disagreement nating mga protestante o born against sa Roman Catholic Church. And guys, please, be patient sa pakikinig nito. Wala akong time to explain this in detail. Pero ang ibig sabihin ng Roman is yung Vatican. Ang mas mahusay na mag-explain nito ay si Sir Glenn ninyo sapagkat siya'y nakapokus sa church history sa atin dito. But in simple term, ang ibig sabihin ng Roman ay yung Vatican, the Pope of Rome. Or Bishop of Rome. Oo. Now, hindi na natin matatapos mapupunta kasi may next week naman tayo. Dito na lang ako magtatapos. Okay? Ang, ang R dito ay may kinalaman nga sa Vatican kasi mayroon silang doktrina guys, simply put ganito, na yung bishop sa Rome ay bumabalik daw sa linya ni San Pedro na isa Kumbaga, yung captain ng 12 apostles. Yung boses, yung leader ng 12 apostles. Si Peter daw yung siyang may primacy na na position sa 12 apostles. So, ang ibig sabihin, siya yung leader. Siya yung mataas. At merong kasabihan pa sa Matthew chapter 16, And upon this rock, I will build my church. Ang sabi nila, yung rock daw na yon ay si Pedro. And so, nung si Pedro ay sinasabi by tradition, tradition ha, hindi by Bible nung sinasabi ba, ng tradition na si San Pedro daw ay nagtatag ng simbahan, para parang nagpioneer ng church, sa Roma, yung kanyang itinayong church doon, yung siyang dapat na maging pinakamataas sa lahat ng Christian o local churches sa buong mundo. Bakit? Sapagkat itinayo ito o itinatag ito ng isang tao na walang iba kundi si Pedro na tinaguri ang leader or rock of the church na kung saan siya daw yung tinatawag na vicar. Latin ito. Pag sinabing vicar, substitute Hanggang ngayon, broadband ito ni, ni, ni, Pope Francis, okay? Substitute. sa substitute yan. The substitute of Christ. Kahalili daw ni Jesus si Pedro. So, and so, in simple term ganito, ang parang next na Jesus Christ ay si Peter. So kung nasaan si Peter at kung saan siya nagtatag ng kanyang gawain, yun yung pinakamataas na church. Yun yung central. Okay? So, kung siya ay nagtatag ng church sa Rome, therefore, ang dapat na maging center ng Christianity ay ang Rome. That's why nagkaroon ng tinatawag na Roman Catholic Church. Hanggang sa yung Roman Catholic Church na yan ay nagkaroon ng tinatawag na centralized na control sa lahat ng church na napuntahan o itinatawag ng sino pa mga missionary na Christians. Okay? So, naging centralized yung government. Now, next, dito na ako magtatapos. So, kung ang Rome na o Vatican na o yung Italy na yung siyang talagang pinaka makapangyarihan na church sa lahat. Kumbaga, kumbaga let's say, kunyari ako, meron church dito, magpapasakot ako sa gusto ng church doon sa Manila. Kasi national capital region, parang gano'n. Ano, ano, ano sabi kasi ng pastor doon, dapat ganito daw kami dito eh. So, susundin ko. Magpapasakot ako doon. Parang gano'n ang nangyari. Now, nagkaroon sila ng, ng idea o ng doktrina na yun nga papal authority na kung saan sa wikang Latin, napakagrabe nito guys. Ito'y tinatawag ng mga Catholic na o Roman Catholic na ex cathedra. Ano yung pag sinabing ex-cathedra, kapag si si, uh, si Pope Francis daw o sino mang Pope ay nandoon sa kanyang chair, official chair, anuman yung kanyang ipahayag na salita doon o teaching doon ay tinatawag na infallible. Pag sinabing infallible, walang mali. Parang galing yun sa langit. Parang katumbas yun ng Bible, yung kanyang sinabi. Okay? balik na ako dito. Sabi ni John Wycliffe, that's wrong. Hindi yan nasusulat. At sabi ni John Wycliffe, huwag lalampas sa nasusulat. Ginamit niya ni si San Pablo na panlaban sa katuruan ng Roman Catholic Church. So parang gusto niyang sabihin, sino ang may authority yung sinasabi ng bishop doon sa Roma o yung mismong nagsulat dito sa Bible na ang pangalan ay San Pablo na mismong nakita si Jesus Christ nung siya'y muling nabuhay na at kinakausap talaga siya kung ano yung susulatin niya sino yung dapat kong sundin yung merong direct na communication kay Jesus Christ o yung nagsasabing, Uy, ako'y substitute ni Jesus Christ. That's the issue. Yan ang issue, guys. At isa yan, kumbaga, sa sinalinga na kumbaga sabi ng ng RCC, no limit ang hirit. Huwag mo kong salingin. Pero sinaling ni John Wycliffe, sasalingin kita. I will touch you about this doctrine. It's wrong. Hindi siya biblical. Hindi yan nasusulat. So, anong lesson? Guys, di ba sinasabi ko sa inyo na ang pinaka-dangerous na bagay sa planet Earth ay religion? Kasi guys, kayo mga kabataan, kapag kayo ay merong mga tatanggapin na turo, tapos <laughs> hindi nyo alam kung saan kinuha at hin, hindi nyo alam kung nasusulat ba dito, yari kayo. Kaya pagdating dito sa church, kahit akong kuya ninyo, hahamunin ko kayo. Yung tinuturo ko ba sa inyo, alam nyong nasa Bible? Maraming question. Paano nyong alam? Next question, may Bible ba kayo? Wala naman yata. May mga ganong hamon sa inyo. Nag-download na ba kayo ng Bible app? Baka hindi pa. So kung kayo o tayo ay aasa ng sasabi-sabi at hindi babalik sa nasusulat, yung talagang iti-check natin, nasusulat ba yan? Naku, yari tayo. Para kang mangyayari, yung kay Kibuloy, sabi niya, ako ay anak ng Diyos. Ay, pambihira. Ngayon, pinapatawag ng Senado, hindi humaharap. Oh, diba? Pero ang dami ng nananampalataya sa kanya. Kasi naniniwala sila na si Kibuloy daw ay uh, talagang kinakasiyahan ng Diyos. Ang daming bulag sa kanilang paniniwala sapagkat hindi nagsusuri. So encouragement sa atin ni John Wycliffe, suriin ang Biblia. At tulad ni Pablo, sumigaw ng huwag lumampas o lumabas sa nasusulat. That's why tayo dito sa tagpuan, ang caption natin ay Bible Light Fellowship. Kasi ang bida dito hindi si Kuya Franz, kundi ang liwanag ng Bible. Amen? So, dyan natin tapusin yung ating konting pagninilay about kay John Rigo. Tuloy natin ito next week. Lord, maraming salamat po sa ganito pong pambungad ng pagninilay about kay John Wycliffe, ang kauna-unahang reformista na lumaban sa isang maling doktrina, Panginoon. O God, sa kasaysayan, dumanak ang dugo ng dahil sa ganitong labanan. At sadyang ganito talaga, Lord, sapagkat ang religion ay dangerous. It's a matter of life and death. Oh Lord, pero salamat Lord, kahit papano sa tagpuang ito, pwede kaming paalalahanan o hamunin. Ako man o sino man sa amin dito, pwede kaming hamunin. Nasusulat ba ang aming naririnig? O naniniwala lang kami sa sabi-sabi kasi isang banal-banalan o sa mundo. Lord, Ikaw, Yahweh na nasa langit, Ikaw, aming Panginoon Jesus na Lord and Savior, lagyan mo, Lord, ang aming puso at isipan ng isang uhaw na magsuri, na huwag kaming matakot mag-check and balance, na maging maingat, kasi Lord, religion is so dangerous, lalo tigil sa panahon ito. Help us to love the Scripture. Tulungan mo kami na magkaroon ng uhaw na sana'y magkaroon ng Bible, kahit Bible up, at magkaroon kahit papano one minute na magbasa nito, Lord, sa isang araw. Lord, tulungan mo kami Naway, huwag kaming maligaw ng mga maling turo. At Lord, sana po gamitin mo ang Bible-like fellowship para pukawin pa at gisingin at liwanagan ang isipan ng marami sa amin, Lord. Tungkol sa iyong katotohanan. Katotohanan na hindi sabi-sabi, kundi katotohanan na nagsusunod. Sa ngalan na Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Palakpakan natin si Lord. The Lord of Truth. Amen. Amen.